ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin daren talata 21 da wata na watan sha'ban hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 13 da wata na uku watan maris miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin adda'u wad dawa wanda suke kira al-jawabul kafi liman sa'ala an al-dawa'i shafi wallafar abu abdullah muhammad bin abi bakar bin ayyub al-ma'ruf ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallaci mai tarin albarka na al-furqan yau za mu tashi darasi na tara a halka ta tara insha Allah wanda a satin da ya gabata mun dauko wata mas'ala ta alakar addu'a da kaddara wanda malam ya kawo alakar addu'a da kuma kaddara wanda wasu suna ganin addu'a ba abunda za ta yi wa kaddara idan har Allah ya riga ya zartar da al'amarinsa malam yake cewa وتكايس بعضهم وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في مطلوب في المطلوب بوجه ما مالتي وتكايس بعضهم wasu daga cikin mutane takayasa suka yi dubara ko kace suka yi wayo alkayyis wanda yake da wayo wanda yake da dubara shine balar alkayyis kamar da yazo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam cewa alqayyis man dana nafsahu wa amila maut wanda yake wayayye wanda yake da dubara shine wanda ya aikata watan eh, nagartaccen aiki eh, yayi aikin kwarai da abun da zai zo bayan mutuwa shine ce wata kayasa ba'duhum wasu daga cikin mutane masu dubara eh, suka yi dubara su suka ce al-ishtighalu bid-du'a shagaltuwa da addu'a mutun ya shagalta da roƙon Allah subhanahu wataala min babi ta'abbudil mahd wannan na daga cikin babi na bautar Allah tsantsar bauta ai bai da alaka da sababi shagaltuwa mutun ya shagalta ta roƙon Allah subhanahu wataala wannan ibada ce mai zaman kanta tsantsar ibada yusibullah alaihi da alaihi da'i ubangi subhanahu wataala yake bayyawa wanda yayi addu'ar lada eh, su suna ganin babu alaka tsakanin abinda Allah ya kaddara da kuma addu'a addu'a ba ta da tasiri eh, idan mutun yayi ta akan jayo wani abu na alkhairi ko kuma tun kudi wani abu na shari tunda Allah subhanahu wataala ya kaddara maka al'amari to ba yadda zaka yi kasancewa ita addu'a matsayinta na ibada ne domin da suka ce babu addu'a sun karanta ayar alqur'ani mai girma da Allah yake cewa innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin kaga in suka ce babu ibada to sun karyata ayata ta alqur'ani kuma karyata ayata alqur'ani me hukunci sa kafirci ne wannan yasa sai suka yi dubara shi yasa mallaka ya kira su da masu dubara suka ce a'a ita addu'a kawai abace wanda in kai zaka samu lada kamar da kasa in ka sallah zaka samu lada amma ita addu'ar ba ta da alaka wajen Allah ya baka abin da kake nema ko kuma Allah ya tunkude ka da abin da kake so a kare ka da shi malike cewa min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil maqlubi biwajhin ma sai da ita addu'ar ba ta da eh, tasiri wajen neman abin da mutum yake nema ba ta da tasiri su a wannan zancen nasu wannan kuma mun kawo zancen masu irin wannan eh, irin wannan aqida wanda an same su a kasar Misra eh, wanda sun yi iddi'a'i kamar mutum ya je ya yi aiki a kace za ka yi sana'a kamar sugun su kafirci ne saboda baka yarda ba Allah zai maka eh, baka da lafiya ka sha magani suna ganin kafirci ne eh, da makamancin wannan wanda suna da dubara kore daga sai akwai hila tare da su wani lokaci akwai wasu daga cikin su wanda suke fita wajen motsa jiki to in suka ga ga wasu sun taho sai su su shige cikin bargo saboda kada a gano cewa su ma suna motsa jiki don saboda ƙara kariyar lafiya a ce su ma sun kafirci abun ne duka shirme ne ba a kunci shari'ar musulunci bane kuma ce wala farqa inda hadal kayyis ba bambanci gun wanjan wanda ke da wannan dubarar bainar du'a wa bainar imsaki anhu bil qalbi wal lisan fi ta'thiri fi ta'siri fi husul al matlub babu bambanci tsakanin mutun yayi addu'a da ma mutun ya kama kansa bai roki Allah subhanahu wataala ba ya bar abun a zuciyarsa ko kuma a halshensa saboda abun baya tasiri wajen samuwar eh, a wajen samuwar abin da yake nema baya da alaka babu alaka haka ko yayi addu'a to da Allah ya rubuta masa zai same sa ko bai yi addu'a ba da Allah ya ce zai kare sa zai kare sa daga gare sa kaga kenan agun su babu bukatar mutun yayi yayi addu'a wanda ya ci karo da zahirin alqur'ani mai girma kamar suna su su tsakanin abin da ya shahi as-sabab wal musabbab wanda kuma wannan zahirin qur'ani ya karantar da akwai ilaka kusan fiyahuri dubu a qur'ani mai girma da Allah yake danganta sakamako da aikin sa wanda su sun sun abin nan sun nisantar da abin nan eh, samuwar sababi da kuma da mutun zashi na sababin suna ganin kawai in mutum bai da lafiya ba sai an an kai shi likita ba kawai in Allah ya rubuta zai warke ko zai samu lafiya ya sha magani ko bai sha magani ba wanda a fa'intar ahlus sunna wal jamaa wanda shi ra'ayi mafi daidai shine shi shan maganin ba shi bane ke kawo lafiya amma al bil asbab ne yadda ka san zuwa kasuwa ba shi ke sa mutum ya samu kudi ba hanya ce ta samun kudi kaga shi ma shan magani wato hanya ta samu ta samu waraka haka zuwa makaranta hanya ta samu mi ta samu mutun yayi yayi karatu ya samu ilimi ko wartibatu du'a indahum bihi kirtibat as-sukut wala farq alaqar addu'a a wajen su to kamar alaqar ayin shuru ne mutum ba bi ma roko ba babu bambanci da kai shuru da ka fada duka a wajen su eh, wasu daya uban su daya ko ka roki Allah to in Allah bai kaddara maka ka samu wannan abu madamin ba za ka samu ba sannan kuma ko baka roki Allah subhanahu wataala ba in Allah ya rubuta cewa zaka samu to zaka samu wannan abun wanda ya ci karo da alqur'ani mai girma eh ita Allah ne yace ka misalin ka kamar abinci kamar muka buga misali a satin da ya gabata Allah ya rubuta zaka koshi amma ba yadda za a yi mutun ya koshi sai sai ya ci abinci kamar daga san ba yadda za a yi daga cikin daki ka samu kudi sai ka fito ka kai kasuwanci daga san ba yadda za a yi ka samu diploma baka lafar ko zai yi wa sai ka zo kai karatun ko to haka shi kanta al-maqlub abinda mutun yake nema yana tasiri kwarai in ya hada da addu'a gun samun biyan bukatar sa a rayuwa suka ce wala farq malace su a gun su babu babbanci wa qalat ta'ifatul ukhra sai wani ta'ifa wata tawaga ta daban kuma tace wanda akiyasu min haula'i tafi wa'ancan dubara wala sun fi wa'ancan dubara su ba su kore yin addu'ar ba amma mi suka ce suka ce balid du'a'u alamatun mujarridatun nasabaha Allah ta'ala amaratan ala qada'il haja suka ce ita addu'a wata alama ce kawai mujarrada kawai nasabaha Allah da Allah ya sanya ta amaratan ala qada'il haja watan alama da take nuna cewa bukatar ka za a biya kamar a fahimtar su su idan mutun yayi addu'a to alama ce ta abinda yake roko ko kuma abinda ya roka kin da mun Allah ya rubuta cewa zai same sa ko kun fahimta sai da idan mutum bai roki Allah ba to wannan abun ba zai ba zai samu gare sa ba su suka suna ganin kawai Allah ya sanya addu'a wata alama ce ba sai ba yin addu'an bane yake sanya mutum ya samu abinda Allah ya kaddara masa ko kuma yake jayo abinda baya ba a rubuta a gonsa ba a'a kawai kaga kai addu'a to dama Allah ya rubuta maka cewa zaka samu wannan abun ne sai ka roki Allah sai ka samu wannan abun amma ba yin addu'an bane ke sanya mutum ya samu ya samu abin da ya roka ina ba ta ko yasa malai ya kira su da aqyasu min haula sun fi wancin dubara suka ce bal du'a alamatun mujarridatun nasabaha Allah subhanahu wa ta'ala amaratan ala qada'il haja cewa addu'a wata alama ce kawai wanda Allah ya sanya ta ta zaman wani tambari na akan biyan bukata famata waffaqa Allah al'abd famata waffaqa Allah al'abd lid kana zalika alamatu alamatu lahu wa amaratun ala anna hajatuhu qad qudiyat a duk lokacin da Allah ya datar da bawansa da yin addu'a to wannan wata alama ce wani dalili ne da ke cewa ai bukatar sa an riga an biya masa ko kun bayyana ba san ku kuna gane zancen ba lokacin da mutun ya roki Allah subhanahu wataala ka roki Allah akan ya ya cire maka wata damuwarka to daman Allah subhanahu ta'ala ya sanya roƙon Allah ne kasance alama ce ta cewa ita damuwar ka da mutane Allah ya kaddara za a amshe maka ita a'a su ago su bayin addu'ar bane ke tafi da damuwar bal ita addu'a ita ka kana roƙon Allah to kamar Allah ya datar da kai ne da cewa addu'ar ka buƙatar ka a riga an biya maka ita ne. kaga ban an samu bambancin ra'ayi da su da wa'ancan suna ganin ba sababace alhali ita addu'a sababu ce min al-asbab eh, saboda cikin eh, dalilai da suke jayo amfani kuma su tunkude wa mutum watan cuta a rayuwa suka ce famata waffaqa Allahu al-'abda lid duk lokacin da Allah ya datar da bawa da yin addu'a har mutum ya ga kanka sai yana roƙon Allah to kana zalika yin addu'an nan ya kasance alamatul lahu wata alama ce gare sa wa amaratun kuma alama ce wani tambari ne ala anna hajatahu qad qudiyat akan cewa bukatunsa dini an riga an biya masa wa hadha kama idza ra'aita ghaima haka kamar misalin wannan suka ce misali idan kaga ghaiman girgije aswadan wanda yayi baki girgije wanda ya yayi duhu baridan kuma na cike da sanyi fi zamanin shitayi kuma wannan girgijen mai duhu a lokacin sanyi Eh, mai sanyi sannan kuma a cikin zamanin sanyi suka ce fa inna zalika dalilun wa alamatu ala annahu yumtir wannan dalili ne kuma alama ce dake nuna maka cewa wannan girgije zai yi ruwa idan aka samu girgije a zamanin sanyi kuma yayi baki sannan kuma yake da sanyi shi kansa to alama cewa wannan girgijen za yi, za yayi ruwa kaga su a gunsu kawai wannan alama ce ba ba dalili bane na na yin ruwa alu suka ce wa hakaza haka ma eh, hukumu ta'ati ma al sawab hukuncin yin aikin da'a tare da lada eh, Allah ya kaddara kai sallah eh, in kai sallan akwai lada an rubuta maka lada tare da yin sallar ba yin sallar bane zai saka samu lada so ago su dan kai sallah a'a lokacin da kai sallar aldaman tini Allah ya rubuta cewa zaka samu zaka samu lada ko kun fahimta daga ko kai ko baka ba to an dace ne ita sallar ta dace da lokacin da Allah ya rubuta maka samun lada ne wannan kaga wata falsafa ce wata philosophy ce wadda masu hankali ba za su lura ba za su dauki wannan abun ba suka ce wal kufur wal ma'asi haka kafircin sabon Allah ma al tare da tare da watan azaba a duk lokacin da mutun yake yin aiki na sabo da kuma kafirci to wannan eh, ba ba sababi bane na ai masa azaba a'a alama ce ta cewa zai za a masa azabar ba sababi bane ba yin zunubin bane ke sanya Allah ya maka azaba sai dai a'a yin zunubin ya dace ne eh, da sabon da azabar da Allah ya hukunta zashi maka kun fahimta kaga wannan akwai sakarci a ciki suka ce hiya amaratun mahda wannan kawai alamomi ne tsantsa liwuqi thawabi dan abukuwar samun lada wal iqab da kuma zunubi la annaha asbabul laha cewa ba sababi ne gare ta ba da wannan ba sababi bane suka ce ku su su alama ce sai suka kawo wani misali suka ce wa hakaza indahum al-kasr ma al inda zaka gane cewa mahaukata ne ba su da hankali al-kasr ma suka ce kariya karewa tare da kariya idan mutum eh, ya kare a lokacin da wani abu na karewan ya zo masa to ba karewa ce wai misali idan mutum yayi akasi da misali sai ya kare to ba yin accident ki bane dalilin yin karewar a'a daman karewar ta zo ne a lokacin da aka rubuta masa zai kare ko kuma ji zancan aga wannan sakarci ne ko eh suka ce haka wal hariqu ma al ihraq haka kuna tare da cikin wuta tare da konewa idan mutun ya kone misalin wuta ta kama sai mutun ya kone to ba hutar bace ta kuna sa a'a Allah ya rubuta ƙonewar ce tare da wannan hutar Ku kun fahimta ba ita wata bace ta sanya ya kore ko kun ina ba ta kun bace karatu kuna gane karatu masha Allah suka ce wal izhaq ma al qatl haka kuma zarewar rayuwa tare da kashewa idan mutun ya mutu ko aka soke sa ko aka yanke sa to ba wannan yankewar bace ta kashe sa a'a kawai wannan mutuwar ta zo ne a lokacin wannan eh, mutuwar ta zo ne a lokacin da kashewar shi ta zo daga wannan kisan yankan da aka yi masa baya gashewa ba sababi bane shi dai kawai an dace yayi dacewa ne da da mutuwarsa sai ya mutu aga wannan wannan wannan sakarci ne ko malai ce eh walaysa laysa shay'un min zalika sababan wannan baya da dukkan wannan bai da alaka idan mutun ya ya huta ta kona shi to abun da suke so su nuna ba cewa wai ba hutar bace ta ta kona sa kawai a'a Eh, ita hutar ce ta zaman to tana tare ba dalili bace yanzu duk wanda zai sa hannunsa a cikin wuta me yake kona sa hutar ce ko ba wuta bace to su a su a nasu tunani na mahaukata sai suna ganin kamar a'a ba zafin wutar bane ya kuna ka daman kunar Allah ya riga ya rubuta maka cewa zaka kone to sai aka yi dacewa da eh, wannan wutar sai kuma ka kone ko kun bayyana wannan kaga watan <laughs> hauka ce tsantsa su suna ganin huta ba ta da alaka ta da wannan abun suka ce laysa lahu shay'un min zalika sabu albatta bai da alaka saudi ko daya walar irtibat kuma babu alaka bainahu wa bain ma yatarattabu alayhi tsakanin su da abun da yake biyo baya tsakanin misalin kamar cin abinci in kan mutun ya ci ya ci abinci to cin abinci bai da alaka da koshi koshi bai da alaka da cin abinci dan ka ci abinci sai ka ji ka koshi to ba abincin bane yasa ka cin bane yasa in ka koshi a'a an dace ne an yi sun zo lokaci guda da Allah ya rizaba ka za koshi <laughs> yanzu kun kwance falsafa za su ko idan ka ji kishirwa sai ka sha ruwa sai ka ji kishirwar ta gushe maka to ba shan ruwan bane ya sanya kishirwar ta tafi a'a an yi kawai an yi kurazaman ne mun da lokacin da Allah ya ce zaka ji kishruwar ta tafi da kuma shan ruwanka amma shan ruwan bai da alaka da tafiyar da kishruwarka wannan kaga hankali baya eh, baya doka ko wannan kaga kuma wannan aqidun fa shi ya sanya Abdul Karim Shahstani alaihi rahmatullahi ta'ala ya rubuta littafi Al-Milal wan Nihal tawaif na duniya akan akan aqidu da kuma da ake ake yakar mutane a bangaren abin da ya shafi akan abin da ya shafi Eh, hankali wanda wannan ya sha faruwa so diyawa in ka duka eh, zamani magabata an sha an sha irin wannan akwai wanda su kawai ahlul kalam ne Allah ya mallaka musu ilmul kalam falsafa ce kawai da za a juya hankalinka ka gano cewa abinda kana ganin shi daidai amma sai a juyar da shi a ce maka abin ba ba haka yake ba misali irin lokacin da eh, wani sarki daga cikin sarakunan daula yana jin uwawi afwan baye baya ne bayan mazhabu shafi bayan zawar al-imamu shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala da shude wasa akwai wani sarki da aka yi wanda ya saki matarsa saki uku kai tsaye kuma bayan sun rabu sai kasan lokaci in aka rabu sai ka ji kuma wata soyayya da baka taba yi a baya kuma ta dawo sai sarki ya shiga cikin tarku na na wannan matar da suka rabu yana son tana son shi da sarkin malami ne kamar na faɗa na sha faɗa cewa a zamanin baya duk sarakuna malamai ne kuma a tare da shi akwai malamai kuma suna akan mazhabar al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala sai tara malaman gabaɗi na Shafi'iyya sai ce musu eh, hukuncin sakin mace saki uku a hafazi daya kace ai a mazhabar mu in mutum ya saki mata saki uku ta saku fala ta ilahu hatta tankiha zawjan ghayrahu yace ko a samu fatawa da take walwale wannan ko kuma shabar aiki da mazhabin malikiya baki daya sai ce yanzu shi ya kowa ma malikiya ina ɗan malikiya so <laughs> ya masa abinda wayanta suka fada yace ya barta ya koma hanabila suka abinda suka fada duka wannan mazhabul arba sai da bi sai ce to yanzu ba shi ba yanzu su duka wayannan malaman gaba ɗaya na mazhabul arba da malikiya da shafi'iyya da hanbaliya da hanabila to dukkan su samu matsaya akan sarki ya samu ya ne da matarsa in kuma ba haka nan ba yanzu zai nemo ɗan a kawai su bashi fatawa da kawai shi zai ko zai nemo ɗan a kawai sai nemo ɗan shi'a da jin wannan suka ce ai shi wannan sakin kutukuta ma bai yi ba kutukuta bai yi ba kwata kai shi maza ba ta kirki <laughs> kaga maza ba ta kwarai kaga ana samu irin wa'annan wanda su kullun kawai ahlul kalami ne su surutu ne kawai a zancen Allah ya sauke to mali yake cewa sai eh, suka ce eh, walanti ba bata bainahu wa baina ma yatarattabu alayhi illa bi mujarrad iqtirani al-adi babu alaka tsakanin abun da kuma abun da ya biyo baya gare sa sai dai kawai kusanci wanda yake na na dabi'a kusanci ne yake da kai yanzu misalin idan aka ce da Musa da Yusuf sun shigo a masallacin nan kaga kawai sun shigo ne tare ba Musa bane ya shigar da Yusuf kun ba Yusuf kene ya shigar da shigar da Musa ko ku fahimta kawai da mun aqida alama ta shigo tare ba su da alaka da wani ne ya kawo wani haka suke fahimta sai ba cewa eh, la ta'thira sababi ba tasiri bane na dalili na cewa sababi ne shine kwazkin da ya jawo wannan abun sai ma malai cewa khalafu bidhalika alhis wa inna masu wannan ra'ayi ba shakka sun saba ma abunda alhis abinda dan annabi adam yake gani kuma yake tabawa yayi yarda da shi watan ya saba wannan abu sannan kuma wal aql wannan magana ta saba ma hankali was shar kuma ta saba ma shari'a ta musulunci eh, wal fitra kuma ta sha eh, ai eh, saba ma dabi'a ta rayuwa da Allah ya halicci mutane bal ma ba mutane ba har dabbobi yanzu zaka ga eh dabba tsuntsu zai tashi ya san da Allah ke arzitawa ko ba shi ba hadisi a yake law kuntum tatawakkaluna ala Allah la razaqakum kama yarzuqu at-tayra da kuna dogaro da Allah matukar jin dogaro da Allah to da Allah ya arzita kuma da yake arzita tsuntsaye zashi tashi cikin sama tsaye saboda yuwa ya dawo kuma ya koshi kaga tawakkali to bai bai kasuwanci bai komai Allah yake ce da shi amma duk da haka nan fa kaje ce yahdu in ji manzon Allah yahdu ashe sai ya fita wannan fitar al-akhdh bil asbab ne kaga tsuntsu ya bi su hankali ashe da zai fita yaje ya nema ya bi su hankali ba ka bane tururuwa zaga tana fitowa tana jayo ashe ta bi su hankali da ta Allah ya ga dama sai ta zauna sai aka mata abinci amma Allah ke bata abinci bata noma bata kasuwanci bata da rihewa bata da kwanci bata da komi amma kuma kullun sai ta ci abinci ashe ya tururuwa ta bi wancan mutanen mutanen hankali malai ce wasairat tawaif sannan kuma ya saba ma eh, tawaif al-aqla wasan kungiyoyi na hankali duk wasu masu hankali wannan zancen ya saba ma bal adhaku alaihim al-uqala sai ce ka idan mutum mai hankali ya ji wannan maganar ma dariya zai musu idan kai dariya a haka duk mai hankali in ya ji wannan cewa wai idan mutum ya ji kishiwa ko yuwa sai ya ci abinci sai ji ya koshi to ba cin tuwon bane ya sanya ya koshi a'a kawai da dama an rubuta masa sai koshi ne sai aka yi dacewa aka yi kurazuma da lokacin cin abincin nasa to in haka ne sai mutun ya zauna bar cin abinci to me amfani cin abincin to da mai in an riga an rubuta maka zaka koshi to me amfanin ka ci abincin ko kun fahimta wallahu almusta'an mala yace was-sawabu abinda yake daidai wajen mutane masu lafiyayyen hankali da kuma lafiyayyen ah, tunani da kuma shari'a lafiyayya da fitra nagartacciya shine anna haula'i annahu anna hauna qisman thalisan cewa nan fa akwai kashi na uku ghaira ma zakarahu sail wanda bai tambaya bai bato shi ba wa huwa shine anna hadha maqdur cewa abinda Allah ya kaddara maka anna hadha al-maqdur qaddara bi asbab abinda Allah ya rubuta maka to an kaddara maka ne tare da dalilai duk abinda zai wakana gare ka to daman Allah ya kaddara masa cewa akwai dalilin samuwar sa ko kun fahimta yanzu ciyan ciki da mutun zashi wani lokaci sai Allah ya kaddara wani lokaci sai kasance ka ci wani abu ne wanda bai dace da cikin ka ba sai ka faka ga cin wannan abin sai ya jayo maka rashin lafiya eh, sannan accident da ake sai Allah ya kaddara shi da hawa wani kuma sai aka aka kaddara masa nasan ba sai ya hau ba ba sai ya hau abun hawansa ba sannan kuma samun kudi sai aka aka kaddara maka shi da cewa sai kai kasuwanci sai kai aiki haka ne ko wannan duka kaddara ce karatu ba yadda zai ka tara su sai ka je mi sai ka je makaranta ko eh, wahalun majar sai ka auna da wannan hankalin to bi asbabin da da sababba wa min as wa min asbabihi daga cikin eh, eh, sababban wannan abin da Allah ya kaddara wa mutum a rayuwa akwai addu'a akwai yin addu'a addu'a na daga cikin dalilan samun abin da Allah ya kaddara maka addu'a na daga cikin dalilan da ke sa mutun ya samu abin da ubangi subhanahu wataala ya kaddara masa a rayuwa falan yuqaddir mujarradan an sababan Allah bai kaddara bai kaddara kawai ba haka eh, akan sababi a'a eh, dole akwai akwai akwai dalili sai ya sanya ita addu'a ta daga cikin dalilai walakin qaddara bi sababihi Allah ya kaddara komai da dalilinsa komai na dalili kaga yanzu dalilin koshi shine mi cin abinci dalilin kusa da kishirwa shine mi shan ruwa dalilin samun da shine mutun yayi yayi aure ko kaga misali in wa'ancan tunanin nasu sai a ce to tunda kun ce abinda Allah ya kaddara maka ko ka roka ko baka roka ba to zai same ka sai a ce to ga kaga kare ga karanka amma babu birgi babu babu babu laka babu komi kuma gida kake so ka shiga <laughs> na'am zai rayuwa to tunda Allah ya kaddara maka zaka samu gida ai sai ka jira kawai a gida maka daga saman ko eh aga ashe ya sa mata dani na hankali ko malaki cewa kaga yin duk da kana da jari amma roƙon Allah na daga cikin abun da ke sanya abun ya sahare yayi sauki a gare ka malai yace famata atal abdu bisababi waqa al-maqdur duk lokacin da bawa yazo da sababi to abinda Allah ya kaddara masa sai ya mi sai ya abutu duk lokacin da mutun yazo da dalili sababin abu to sai wannan abun da Allah ya rubuta masa sai ya samu yanzu duk lokacin da mutun ya tafi karatu magaranta kuma sai ya samu abin da Allah ya rubuta ya kaddara masa na mi na samun karatu lokacin da mutun ya hito kasuwa yaje yana kasuwanci sai Allah sai ya samu abinda Allah ya kaddara masa nani na samu ko lokacin da mutun yayi aure ya kwanta da iyalinsa sai ya samu abinda Allah ya kaddara masa nami na a'a ina ba ta ku fahimta idan ya kwanta ya ki kamun dalilin to abun nan ba zai same sa ba yanzu akwai wanda yana nan ai Allah ya ruda masa iya guda 30 amma saboda bai da aure har yanzu ko dai bai zaka ba ko kun bai da har yanzu ko dai bai zaka ba amma daga lokacin da ya auren kuma sai ga Allah ya bude masa kamar fambo ake muda suna zawwa saboda haka Allah ya rubuta haka haka Allah ya rubuta zai same su wallahu almusta'an ubalik ya cewa mata waqa mata atal abdu bisabab duk lokacin da bawa ya zo da dalili da eh, sababin waqa al maqdur sai abunda Allah ya ru ya kaddara musu sai ya abtu wa mata lam ya'ti bis sabab intafa al maqdur a lokacin da kuma mutum bai zo da watan dalili ba sababin to sai kuma abunda Allah ya kaddara masa sai ya ta'azzara sai ya kizawa sai ya ki abkuwa ko kun fahimta a duk lokacin da mutum ya ita hiya kasuwa yace kuma shi na son ya zama mai kudi kuma a dinga ambata sa sai su kudin za su samu ai koda ko irin wannan kudin ne na haramtattu? na haramtattun kudi da ake cewa haramtattu ko to ko su ne ko haramce ai ai sai a tun ya dace ya nema eh wata wata ake ba mu labari wata mai kosai da take sai da kosai ta wuni bata bata bata sayar da abun ba to ashe a gehenta akwai barawo <laughs> shi jira yake yi kawai samu dama ya gaba da jakarta sai take cewa neman halalu ya gare shi yace mata wallahi haram ma ya gare ta yace na jima ina dakon kidan gusa na abin nan kaga ko haram ma sai an nani sai an kama dalili ko yanzu ba yadda barawo zai yace zai saci abun ka bai zo ba ko dole sai ya taka gina kaga dalilin satar ya samu wannan abun shine ya haura ko ba yadda za a yi mutun ya samu abu ba sai ya riƙuda da dalilinsa ba yadda za a yi mutun ya sami sa malice wa haka za haka ne kuma kama quddira shab'u war rayy bil akli wash haka ne Allah ya kaddara koshi ta hanyar cin abinci shine ash da kuma ar-rayy koshi ta hanyar shan ruwa bil akli wash lokacin da mutum ya ci abinci sai ya ji yuwa ta tafi amma in baka ci abinci ba za ta tahi to kuma Allah ya kaddara zaka zaka zaka koshi ba yadda za a yi ka koshin sai sai ka ci ba za a yi ka daina yin kishirwa sai ka haka Allah ya kaddara in ka ci abinci zaka zaka koshi zaka ji kan ka tashi normal sai ka gana gani da kyau. lokacin da kuma kake jin yau sai ka ganin ya fara doke maka kuma masu irin wanga tunani sai ka iske wata ran su fi kowa ma cin abinci wanda ke ganin kamar dalili bai da alaka da abin da Allah ya kaddara muka malike cewa wa qaddara walad bil wata kuma haka Allah ya kaddara samun dan da ta hanyar kwanciya da da iyali sai da duk mutum kona kana da aure sai ka ki kwanciya da matarka to aske za a yi tsammanin ka ka haihu na'am wa ko impossible ba ina da wa tunda dai ba maryam kake ba <laughs> ko tunda ba maryam kake ba kuma ai da man ba taba samun da namiji da ya haihu haka babu amma an taba samun mace da ta haihu babu babu namiji amma a tarihin duniya tun daga annabi adam har zuwa wanda zai zo karshen duniya ba za a taba yi ba wanda zai haihu namiji gashi nan ya haihu kuma wallahi haihuwa ho ya gare ta ba sauki ba take da ku haihuwa a bace wanda take da ku jidali kware da gaske shi ya sanya ai annabin Allah ya sanya kilga mace mai juna biyu ta haihu wajen naƙuda aka sayar cikin shuhada ta yi shahada saboda jidali ke da kware da gaske kuma baka more rayuwa ba mutakar baka ma ka da yayya ba wallahi baka more rayuwa ba kuma in Allah ya ba maka uwarka a rai to Allah ya taimake ka da hanyoyin shiga aljanna sai in kai wasa wallahi kuma in hatana a rai to in Allah ya da in dai zaka dinga maka addu'a to ba wanda ya sai gaba gare ka wallahi babu babu babu Allah ya datar da mu to dan haka malaci wa qaddara al-husul az-zar'i bil bazar kuma Allah ya kaddara samun ci cimaka ta hanyar sai an shuka yanzu manomi idan Allah ya yi ruwa ba zai gyara gona ba yace kawai Allah da mashi ne yumbitu yumbitu zar'a shi Allah shine ke fitar da tsirrai kuma Allah ya fitar da masa tsirrai bai shuka ba zai yi kawai ka zo gona kawai ka ce kana son ka kai da 30 ko 100 amma baka noma ba sai a ce maka kaga wannan sai a ce ya kamata a kai su likitan mahaukata <laughs> wannan ya kamata a kai sa a dube hankalinsa kafin ya fara duka saboda ya zare duk wanda yake tunanin ya samu watan damma na hatsi ko ya samu buhuna na gujiya amma bai je ya shuka abun shukar sa ba kuma yana dakon shi in shekara ta kare ya samu wannan abun to ba shakka sakakken mahaukaci ne nan daga ba duka ne zai fara ba <laughs> eh to sai ayi kusa ayi gudu a ran alan saboda ya zari a cikin al'umma to Allah ya kaddara samun cimakar ta mutun ya samu azzar ya samu tsirrai ta hanyar sai ka shuka abu shukawarka wa qaddara khuruj an-nafs al-hayawan bi kuma Allah ya kaddara fitar rayuwar dabba ta hanyar ayanka ta in ana son ran ya fita sai an yanka kuma bayyana malci wa hakaza kuma kazalik kuma kamar haka ne qaddara dukhul jannati bil a'mal Allah ya ƙaddara shiga aljanna sai an yi aiki kawai ba haka ba dan dai an rubuta sunan ka shiga kawai shikenan bayewa sai mutun yayi aiki eh wa dukhulan nar bil a'mal ita kanta shiga wata sai mutun yayi aiki in mutun yayi aikin kwarai sai ya shiga aljanna kaga dalilin shigar shi aljanna shine yin aikin mi nagartacce dalilin shiga wata shine yin aikin banza ko to wannan sababi ne kenan wannan dole komai na rayuwa fa wallahi akwai sababi yanzu dan Allah wanda bai taba karatun likita ba zai zo zai je kai takardunsa a doke shi ma'aikacin kiyon lahiya sai a ce wannan bai da hankali sai a ce bai da hankali rashin hankali ne kenan ko wa hadal qism wannan bangaren wannan yanki huwal haqq shine zance na gaskiya cewa akwai dalili in kai aikin kware ka shiga aljanna in kai mummuna aiki ka shiga huta in kai shuka ka girbi abin da ka shuka sannan kuma idan mutum ya kusanci iyalinsa Allah ya kaddara masa samu aya kuma ya samu sannan kuma idan mutum ya ci abinci yiwo da yake fama da tsagafi haka abun yake a rayuwa wa hadha alladhi hurrimahu as-sa'im wa lam yuwaffiq lahu Allah ya ce malaki ta wannan shine abunda watan mai tambaya ya kasa fa'inta Furrima as-sa'il wanda yake tambaya ya kasa fa'intar al'amarin walam yuwaffiq lahu kuma Allah bai datar da shi da fahimtar wannan abun ba sai yake ta bankara yake ta yake ta hauraye a cikin a cikin rayuwa malce wahina idin da a wannan lokaci faddu'a min aqwal asbab ita addu'a na daga cikin mafi girman sababi fa idza quddira wuqu' al mad'u bihi bid du'a lam yasih an yuqal la fa'idata fi du'a idan Allah ya kaddara abkuwar abun da mutum ya roka a cikin addu'a to bai inganta ba bai kamata a ce addu'a ba ta da amfani idan Allah ya kaddara cewa zai kare ka to ba a cewa to tunda Allah ya rubuto zai baka kariya to ba sai kai addu'a ba a'a yin addu'ar shi na shine dalilin zai sanya Allah subhanahu wataala ya kare ka kama la yuqalu kama da ba a cewa la fa'idata fil akli shurbi, ba amfanin ci da sha ai ba za a ce batun da Allah ya rubuta mutun zai koshi to ba za a ce ba a ci da sha bai da amfani kaga yana da amfani dalilin na samun mi da samun koshi wa jami'ul harakat haka ma dukkanin eh, duk wani motsi da za a yi wal a'mal da kuma ayyuka da za a aikata duk wani abu da za ka yi to akwai sababin samun sa a rayuwa ba yadda za a yi mutun ya samu abu face akwai akwai dalilin su babu babu Malikita, ta walaysa shay'un min al asbab anfa min addu'a kuma cikin sabubba cikin dalilai da ake rika ba wani dalili da yake ya kai addu'a ba shi babu wani wani sababi da yafi ka addu'a cikin komai karkan ya da addu'a kana ka fito kasuwa kana da jari ka roki Allah ya taimake ka ya baka arziki mai albarka kana dan lakwal yi karatu kuma ka roki Allah ya taimake ka ka samu dacewa da cin nasara a karatunka ina ba da kun fahimta kana fama da damuwa to ka roki Allah subhanahu wataala ya ka maka karshen damuwar kana fama da rashin lafiya kada a ce a'a shikenan kawai eh ka shan maganin likita da shi kadai a'a roki Allah subhanahu wataala ya baka lafiya duk wani abu na rayuwa to gwama ya sa hada shi da yin addu'a eh duk komai na rayuwa duk abu na rayuwar duniya da Allah ya baka tarbiya to yi kokari naka na tarbiyantar da shi roki Allah subhanahu wataala ya taimake ka akan bashi tarbiyya nagartacciya kuma Allah ya tarbiye maka da shi ko kun fahimta amma kaga ce a'a kai ka iya ka kware sai Allah ya barka da da dubaraka sai ka kasayi kuma kai ka abun baya yiwa amma idan Allah ya kaddare ka da tarbiyantarwa sannan kuma da yin addu'a sai ga abun cin nasara a rayuwa wallahi alazim idan mutum yana addu'a a rayuwa har abada ba wanda zai ga bayanka a rayuwa babu babu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bai gushe ba a kunshe cikin addu'a manzon Allah yake addu'a yaki za a jefa, amma annabin Allah ya addu'a yake yi gashi ghazwatul ahzab manzon Allah yayi addu'a badar annabin Allah yayi addu'a eh me yake da suna duk wani khandaq da aka je shine al-ahzab annabin Allah yayi addu'a annabin Allah yana addu'a da haka akwai lokacin da manzo Allah mahajjata ta cikin yakin badar annabi yana roƙon Allah yana addu'a har ta kai yayi mayafin manzon Allah yana faduwa ababakar siddiq yake doka yake azawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shi kaga da da ba ba ta da amfani kawai sai dai yaga Allah ya turo masa runduna daga sama suka su kama masa go amma addu'ar na da cikin komi na rayuwa duk abinda zaka yi bulaguro zaka yi to ka roki Allah ya kiyaye kai tsaye sai kai kai ka lafiya kuma abin da ka je neman Allah ya baka eh kakka mai kanka ka tsara dubaraka kakka tsaya da ni da dubaraka ka dinga mai da dubara da kaifi wajen Allah subhanahu wataala shi yasa daga cikin abin da ke taimakawa mutum a rayuwa ka yawaita la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billahi al azim wannan ba karamar addu'a bace kanzun min kunuzil janna eh kanzun wata taska ce daga cikin taskokin aljanna kaga wannan duk abinda zaka shiga na rayuwa in zaka bi la haula wala quwwata illa billahi to Allah yana ka maka mafita a rayuwa wanda daga cikin bayin Allah a zamanin zamanin Annabi sallallahu alaihi sallam aka kama dansa aka kama dansa a matsayin fursunonin yaki ba ga gawarsa ba kuma ba ba gansa ba an tafi da shi mahaifinsa ta kasa juyewa ka san uwa daga nan danta ko ka girma ko ka girma har yau tana ganin ka dan shekara bakwai eh to ta kasa jurewa ta kasa hakuri sai ta sanya bijinta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam akan aji labarin ya roƙa musu Allah annabin Allah sai ce tujin game mai tala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim qala ya dawo gida suka zauna la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ashe dan nasu da aka kama shi daure shi aka yi aka masa daurin huhun goro cikin dare kawai sai ya ji ana ta sassakata wannan yagiyar sai gashi ya bude ba kowa sai kamo hanya ya taho dalilin kaga la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim kenan addu'a da kake wasa da addu'a malace da haka walaysa shay'un min al-asbab anfa'u min ad-du'a cikin dukkanin dalilin da mutun zai kama ko ka da jari to addu'a ta fi jarin karfi e eh, ka riki addu'a a matsayin babban jari kuma sai ka ƙara da ka sai ka ce Allah ga mu shiga cikin maza Allah ka taimaka mana ka kama hannayen mu ka ga mamaki amma in kana tunanin jarinka ne kudinka ne zai baka sai Allah ya barka da dubaraka sai ka kasa yi kuma ko kun fahimta wallahi almusta'an malaka wala ablagh kuma banga abin da yake matukar gaya ba fil fusul almatlub wajen samun abin da mutum yake nema ma'ana ita addu'a na cikin gayar abin da ke sa mutum ya samu abin da yake nema duk abin da kake nema a rayuwa in ka dage akan yin addu'a to da ikon Allah zaka cimma nasara walamma kana as-sahabatu radiyallahu anhum a'lama al-ummati billahi wa rasulihi wa afqahahum fi dinihi كانوا اقوم بهذا السبب wa shurutihi wa adabihi min lokacin da wannan eh, sahabbai su kasance sun fi kowanne daga cikin wannan al'ummar ilimi ilimi shine a'lam sifatun ala wazni af'al sifati ala wazni af'al sahabbai sun fi kowa ilimi sun fi kowa sanin Allah subhanahu wataala sun fi kowa sanin kuma sunnar manzon Allah sallallahu duk fahimtar ka da alqur'ani ba za ka kai da sahabbai ba ko kuma duk gane ka da sunna ba za ka fa'ince da sahabbai suka suka ta ba sanan wa afqahu fi din su fi kowa fahimta cikin addini in ba dan da Allah ya sanya sahabban ba da wata mas'ala sai dai mu tayi mu mutu mu gane ta ba amma sai Allah ya sanya musu da kaihin basira suna gano ababe kanu aqwama bi hada sababi wa shurutihi wa adabihi sun bi kowa riko da wannan sababi sahabbai sun fi kowa riko da sababi sahabbai sun fi kowa riko da mi da sababi wa shurutihi da kuma sharudan ita ita wannan addu'a sun fi kowa riko da wannan sababi na addu'a cikin sahabbai da ga galiban suna yawaita addu'o'i sannan wa adabihi kuma sun fi kowa riko da ladubban nan mallakar ladubban addu'a eh min gairihim sabanin su kuma bayan wasu wanda ba su ba sahabbai akwai su da da yawaita addu'a sannan sun san cewa addu'a ita ce makamin da in ka rika to cin nasara na tare da kai duk abin da ka rika in ka rasa addu'a cikin al'amari ka rasa nasara a cikin sa wa kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yastansiru bihi ala aduhi umar dan khattab ya kasance yana neman nasara ta hanyar yin addu'a akan makiyarsa idan ya fito gwamzawa tsakaninsa da maƙiya. to babban abin da yake neman nasara cin nasara da shi shine yana sanya addu'a babban makami ku kun bayyana duk da tarin abin da ke tare da shi na sojoji na runduna amma babban makamin sa ba sojojin ba a'a jama'ar da ba jama'ar ba yake bibi addu'a roƙon Allah subhanahu wataala yake yake yake yi domin eh, so da yawa runduna kadan take cin nasara akan wanda suke wasu ɗan kadan kaɗan ni wa kana a'zama wa kana jundihi kuma ita addu'a ce mafi girman sojojinsa eh akwai sojoji amma mafi girman sojojin Umar dan Khattab to shine yin addu'a kaga kakai wasa da addu'a shi ya sanya ibn abi dunya ya rubuta littafi mujibud du'a wanda aka karba ma addu'a wallahi akwai mutanen da suka yi addu'a haka nan ne Allah yana karba akwai wanda sun yi addu'a suka roki Allah subhanahu wataala to in har suka roƙa maka Allah to zaka ta dari sai su ai zamanin sahabbai ma akwai irin waɗannan mutanen eh akwai irin waɗannan mutanen akwai wani sahabi da aka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace ta yi eh, ta jima wata ta cire wata wata gaba habin nan haure to sai ga ce sai an yi kisasi kisasi shine a fida mata ita ma hauren ko yana zaune wajen manzo a ce ya rintse da Allah ba za a cire hauran ba a gaban annabi yace ya rintse da Allah ba za a cire hauran ba sahabbai abin yake ba su mamaki yace ba za a cire mata hauran ba aka zo gaban annabi ya ƙara maimaitawa a ƙarshe ɗan uwanta da suka kawo ƙaran wajen manzon Allah gaba da shi su ya sanyi kamar an sanya musu ruwa suka ce ya annabin Allah kisasin nan a bar shi ko a biyadiya Ƙisashin akwai wanda in ta bace cikin sahabbai sai an zo a ce su yi addu'a suna roƙon Allah Allah karba yake yi eh suna roƙon Allah Allah karba yake kuma har gobe akwai irin waɗannan mutanen wallahi in har za su daga hannu su ce Allah to an kare wani dan uwa yake ba mu labarin wani malami na Allah eh yace wata rana bai mantawa da dare an kai shekara 30 abin da yake bada labari yace da dare irin duniyar baya da ta tafi wannan duniyar ta yanzu aminci da kuma saukin rayuwa yace wani daga cikin mutane sai a unguwar sai Allah ya jarrabe sa da da ruwa ta hauka kawai sai ya sai ya zangace ya haukaci kana ganin su kaga mahaukaci ta kasa barci ta kasa gaba da baya sai ta turo wajen wannan malamin cewa ga buƙatar ta danta ya samu larura ta tadin hankali tana yana tana son malam dan Allah ya yi yaran addu'a yace wallahi su aka turo su aka tura yana zaune kai 12 na 12 na dare kusan 12 na dare yace malam su kon wasa malam ya fito suka gaida wani suwane ne suka ce eh miye matsan suka ce kaji kaji abin da ke faruwa ita haka duniya take Allah na taraba bayonsa to kaga in na malaman da ba sa rabuwa da buta a gehe gare su da ba kwana ake yi ba eh ai ba a wani kawai banza kaga mutum na kwana ba a wani banza turidun najaha wa lam taslik masilatahu inna safinata la tajri ala al-yabsi eh malan kawai sai ya dauko wani ya zuba wannan ruwan yayi addu'a yace aje a ba su ya sha yace wallahi su suka kai ruwan yana dani yace har ya mutu bai taba hauka ba har ya mutu akwai wanda suka roki Allah suka roki Allah kai tsaye Allah na yi an yi lokacin da sahaba ko sahabin da ya roki Allah ruwa dan take suna cikin tafiya suna cikin tafiya sun matsu babu ruwan arwalla kuma suna jin ruwa sai daga hannu ya bi Allah ya roki Allah yace ya Allah ruwa suke bukata ba su yi tahiyar abin ta kai centimeter abin nan eh, santi kaza ba sai ga ruwa sun sabka suka sha suka biye bukatar su kuma cikin addu'ar ya roki Allah ruwan su yi amfani su kare suna ƙara biyan bukata kuma ruwan sun kabace an kare da su akwai bayan Allah da har gobe suka yi addu'a haka nan ne akwai wanda shi shi kuyanga ke gare sa tana da juna biyu ya roki Allah yace Allah da namiji nake so kuma tana haihuwa ta hida namijin Allah ya karba masa akwai wanda suka yi addu'a Allah yana karbawa to da haka Umar dan Khattab ma babban rundunar sa da yake riko shine addu'a duk daga yawan sojoji amma za a dage da mi da addu'a kaga wannan ya kamata a ce minister da defense sun gane eh cewa duk makamin da za a sayo to addu'a tana sama da shi eh a rike Allah ayi addu'ar kuma a daina zalunci sai aka ga cin nasara a rayuwa wa kana yaqulu lis sahabati Umar dan Khattab ya kasance yana fada wa sahabbai lastum tusaruna bi kathara cewa ba ba eh, eh, ba kuna cin nasara bane ba ana taimakon ku bane dan yawan ku ba kuna yin galaba bane a yaki dan kuna da yawa a'a ba yawan ku bane ke sanya kawo cin nasara wa inna tusaruna tunsaruna minas sama ana ka muku agaji daga sama ai wannan ya faru da manzon Allah ko sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam irin lokacin da aka fita eh, ghazwatul ahzab ba malaiku suka sauko daga sama ba sai ga malaiku suna saukowa daga daga sama nan ne dan ya gare yace la ghaliba lakum ko yace kai ba cin nasara da ku har abada yace inni arama la tarawna ce ni kan ina ganin abin da ba ku gani wa yake gani mala'iku suke sauka sai ta ce kai ni wa inni akhafu <laughs> rabbul alamin ai dole dole dole ya miƙa waya ko to kaga cin nasara ana samu ne ta hanyar mi daga sama duk abin da ka samu wallahi ba dubara ka bane ba iyawa ka bane ba gwamintar ka bane ba kulliyar ka bace taimakon daga sama yake zawwa haka duk abin da zaka yi ka nemi ne saman ya kama ya kama maka ya sanya maka agaji a cikin al'amari Allah ka agaza muna a rayuwa duk da muka fuskanta na rayuwa ko Allah ka dafa muna Allah ka turo muna watan nasari daga saman saman bakwai wa kana yaqulu ya kasance kuma har yau dan khattab yana cewa inni la ahmilu hammal ijaba yace fa ni bana aiki baya akaina damuwa akan karbawa ma'ana karba addu'a ba aiki na bane ko an karba ko ba a karba wani wannan ba damuwa ta bace walakin hammad du'a sai dai ni abin da yake a raina shine kawai na roki Allah a roƙa ko kar a karba ko kar a karba ba nawo bane haka ake son ni da kai mu yi addu'a kuma in za ka yi addu'ar to ka dinga roƙon Allah ce ka dinga sanyawa cewa Allah ya karba maka ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba wannan na taimakawa bayin Allah duk lokacin da zaka roki Allah ko miye to ka sa cewa wallahi an ga an karba maka an karba maka domin abinda zaka sa a rai cewa fa shi fa Allah ba talaka bane fa eh shi fa Allah abinda kake roka Allah ya fi karfin sa sannan kuma Allah baya hasa da tana ya hana maka wannan abun kawai ka sa kanka cewa abinda kake roƙon Allah Allah ya baka kawai ka mota hanya kuma ka tai shikenan kawai ga iko Allah subhanahu wataala yace fa idza ulhimta du'a idan kaga watan an kintsa maka yin addu'a fa innal ijabata ma'ahu to akwai amsa addu'an tare da kai ma'ana idan kaga har kana roƙon Allah subhanahu wataala kana yawaita addu'a to alamu ne cewa Allah subhanahu wataala yana karba maka kuma da wanda ba a son addu'a sa ba a son a karba sa bai ma yin addu'ar amma kai da Allah yake son ya karba maka buƙatuwarka sai Allah ya sa ka roƙe sa ina fatar mun fahimta wa akhadha ash-sha'iru hadha fanazamahu faqala mawaƙi sai dake wannan ma'anar ta Umar dan Khattab sai ya tsara waƙe karatu mai dadi kuma mai wuya karatun abiyati kenan ko yace lawlam turid naila ma arju wa atlubuhu min judi kaffika ma awwattani talaba yace lawlam turid naila ma arju wa atlubuhu da Allah baka da baka ba ina samu abun da nake fata nake kauna kuma daga wajenka nake nema min judi kaffika na daga kyautar tafin hannunka ma ni talaba da baka sabanta min ba ka sanya min ta yawaita addu'a ba dan da kai Allah subhanahu wataala kana nufin ni na samu abun da nake fata ba nake roko to da Allah baka cilasta ni yin addu'a ba ashe kake kana roƙon Allah subhanahu wataala to alama ta cewa abun da kake roƙon Allah Allah na karba maka ko kun fahimta cikin komi na rayuwa kake wasa da addu'a ko ina ce komi komi kaga cewa a komi na rayuwa cikin komi kake wasa a fagen karatu sai kai sai kai addu'a kana son ka zamanto malami sai kai addu'a ka roki Allah kana son ka zamanto dan kasuwa ka roki Allah kana son kujeran mulki roki Allah subhanahu wataala kana son a'a roki Allah damuwa ta maka yawa a zuciya roki Allah subhanahu wataala aihuwa kake so roki Allah subhanahu wataala zainab ta yi tsaye a zuciyarka ga yawo Allah shi Allah shi ya zainab da zuciyarka baki da sai mallaka maka ita amma duk abin da zaka yi dubara ka ba ta sanyawa ta so ka in ba sai ka bi ka roki Allah kawai a kare maka Allah ya dace da mu malai ce faman ulhima du'a faqad urida bihi al-ijaba duk wanda aka kintsasa aka sanya sanyin addu'a to faqad urida bihi al-ijaba to Allah ya nihace su da karba masa ne alamar Allah ya karba maka roki Allah duk abin da kake roƙon Allah to alama ta cewa wannan abun Allah subhanahu wataala ya ya karba maka fa inna Allah subhanahu wataala yaqulu Allah yana fada yace ud'uni astajib lakum ku roke ni Allah yace zan karba muku kawai ku roka ka roki Allah subhanahu wataala Allah yace astajib lakum zan karba muku zan karba kana roƙon Allah subhanahu wataala karbawa yake yi Eh, wa qala sai kuma yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayuna suka tambaye ka game da sha'anina Allah ce fa inni qaribun Allah yace shi yana kusa Allah yana kusa da ya karba maka sai ce ujibu da'wata ad-da'i ni Allah inji Allah yace ujibu ina karba da'wata ad-da'i kiran duk wanda yake kirayi ni ko ma waye wani iri ne in ya roki Allah Allah ya ce Allah yana karba masa idza da'ani amma a lokacin da ka roki Allah subhanahu wataala daga kan mu wasa da roƙon Allah subhanahu wataala mu zamanto masu dagewa akan wa Allah subhanahu wataala bukatun Allah subhanahu wataala ya biya muna to masha Allah eh sannan kuma ina ina ganin Oh, uh, wannan satin shi zai zama to sati na na rike karatu wanda daga wannan satin kuma ba ba za mu sake yin karatu ba sai bayan za mu shiga hutu kenan ko eh ibn al-qayyim zai zai ta hutu na tsawon watan ramadan da sati biyu haka za mu je hutu na na azumi in Allah ya yarda sai kuma bayan watan ramadan da sati biyu za mu dawo karatu insha Allah lokacin kowa ya ramar da aka dan rame an dan dawo an dan cike <laughs> sannan kuma an samu an yi sittu shawwal eh, kuma sai mu fatan Allah subhanahu wataala ya nuna mana wata ramadana lafiya ya ba mu ikon azuntar ramadan sannan kuma in Allah ya kaddara a wata ramadana duk karatun da muke gaba ɗaya zamu tsira da tafsirin alqur'ani mai girma shi zai dawo na kullun kullun eh, tsawon kwana 25 insha Allah daga ran da aka ce an doki azumi daga ranar za zamu kusuma tafsiri in Allah ya yarda a masallacin Abdullahi bin Abbas wanda aka fi ne masallacin Ultuko eh, a wannan masallaci insha Allah za yi tafsirin alqur'ani mai girma daga karfe 9 da rabi na dare zuwa 10 da rabi na dare insha Allah ko mutun zai iya bibiyar mu a wannan shafin da ake yada wannan karatun ko mutun ya tarba a a radio eh, sarauniya wanda kusan kowanne lokacin da muke karatu duk shekara tsawon shekara bakwai yanzu karfi biyu zuwa karfe uku na na rana ku mutum ya tarba a sunna tv insha Allah Allah subhanahu wataala ya nuna mana ramadana lafiya dam sunna tv ikais e eh, sunna tv ikais e da mun so a sanya karatun albani tv amma wasu dalilai sun sanya sai kuma wata shekara in muna raye insha Allah mu dai kuma Allah subhanahu wataala ya tayya mu ya sanya wannan shine sinar tsiran mu a gobe alkiyama duk abin da muke jima tsoro a duniya Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ya gafarta muna ya gafarta mu mahaifanmu ya sanya aljanna ce ma makomanmu ina jin sako na na gudun masallaci ya kaga ƴan uwa ko anan jabir eh <laughs> to kuma juma'a in Allah subhanahu wataala ya kaddara wannan juma'ar mai zawa akwai buɗin masallaci wanda Alhaji Aliyu Isyaku ya ya assasa kuma Allah ya masa rasuwa bai samu ya ya gina ba sai ayyansu suka ida kuma muna fatan Allah ya kai ladar a wajensa su da suka yi wannan kokarin kuma Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi in Allah ya kaddara wannan satin juma'ar za a za a gudu wannan masallacin kuma wannan kamar tamkar gayyatar al'ummar musulmi baki daya sannan kuma su malam jabir sun sanya wa masallacin suna darul hadith haka dai <laughs> eh na'am eh in Allah ya yarda Eh, eh, za a sha hadisi kenan a ko to Allah subhanahu wataala ya nuna muna ko muna rukun ɗan uwa su tayya mu da addu'a akan wannan yawmi da aka dora akan mu kware da gaske eh, ba shakka duk lokacin da wani ya kira yake min barka sai na ji kamar an daka min wani mashi a zuciya saboda na rance da Allah jagorancin al'umma bilahi mai musiba ce jagorancin musiba ce annabin Allah da kansa da yayi jagorancin masu da galefin sa badanta da mu yaku bayu an harhula zaka muna barin addu'a ga ƴan uwa a cikin addu'o'i da za a dinga yi ko da ake yi to mu da haƙƙi na a samu addu'a muna barin addu'a muna fatan Allah subhanahu wataala ya tara mu a jannatul na'im fi maq'adi sidqin inda malikul muqtadir Allah subhanahu wataala ya sanya ya saka wannan gina wannan masallacin da alkhairi na alfurqan wa subhanahu wataala ya kara albarka a dukiyarsa da zuriyarsa Allah ya tsare sa gaban sa da bayansa Allah subhanahu wataala ya sanya mu da muke zawa muna amfaruwa a cikin wannan masallaci mu yi tarayya da su a cikin lada baki daya kuma Allah ya sanya nan daga mu samu matasa mu alqati ilmiya a cikin tawo bila adadin alamu akwai haske insha Allah nan daga tawo malamai sai an ce ba su in Allah ya yarda lalle nan daga malamai tawa kusan ana yi mana gurin cewa tawo ba mu da malamai wallahi haka ne amma haka muke ji a lokacin an kaje jami'a sai kaje jami'ar Islamiyya gaske babu dan tawo ko daya mu dai inda muka hiwayo gaskiya daga gaban sai Abuja sai Libi nan ka inta <laughs> wallahi nan mun hiwayo amma wajen karatu ka gaskiya Allah subhanahu wataala ya jarabe mu ta wannan bangaren amma yanzu alhamdulillah bishra muna da ɗan jami'a da yawa kuma suna karatu da fa'inta to Allah ya sanya wa karatun su albarka kuma Allah ya tsare mana su ya maido mana su gida lafiya da mu da su mu taru gaba da wajen tallata sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ba zan rihe wannan karatun ba sai na wa NS Media addu'a su da kuke ga suna kawo kaya ko da shi ana karatu su aje nasu ayyuka da bukatun su na rayuwa su zo dai kawai saboda watan su ga an yi wannan karatun lafiya to Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi idan suke kokari wajen tallata sunnar annabi Allah subhanahu wataala ya tallata sunayensu a cikin mala'iku Allah subhanahu wataala ya kara wa rayuwarsu albarka Allah ya tsare mana su ya tsare mana su imanin su Allah subhanahu wataala ya bar mu da su har zuwa mutuwa akan wannan manhaji da mu da ku baki daya ina muku fatan alkhairi sai in ce a sha ramadan lafiya sannan kuma a ci asannu Allah subhanahu wataala ya taimaka kada a manta da makwata wajen cin kaji duk wanda zai dafa ya kula da makotansa subhanakallahumma bihamdika akwai dan uwa da wai yake zuwa karatu malam Ilyas an gani cewa ma ke sabata da lafiya yana asibiti yanzu haka to Allah ya ba ta lafiya duk wanda bai da lafiya Allah ya ba su lafiya duk masu bukata ta alkhairi Allah ya biya musu ɗan kasuwanmu, mu Allah ya sanya albarka a kasuwanci ma'aikatan gwamnati Allah ya sanya albarka a ayyukanku ɗaliban ilimi Allah ya sanya albarka eh, wanda suke da aure kuma suna neman su ƙara Allah ya ba su ikon ƙarawa duk gauran da bai yi ba kuma yana ta fatan ya samu ya tsira da mutuncin sa to Allah ya tsira masa mutuncin sa lafiya Allah ya ya ba su hafizatin qanitatin abidatin sa'imatin <laughs> subhanakallahu wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa